Astrologos Astrologos ex Ion hecastote hesperas ethos eiche tus asteras episcopesae, cae de epote per Ion eis to proasteion cae ton nun holon echon pros ton uranon elathe catepeson eis frear. Hortiromenu de autu cae boontos pariontis hos ecus ton stenagmon proselzon kai mathon ta sumbebe cota, kota pros auton o hutos suta en uranoe blepein peiromenos ta epites ges uch horaes tuto e to e logo chresaito anatis e pekeinon ton anthropon hoi paradoxos alans doneuontai me de tacoinatois anthropois epitelein dynamenoi